երկիր հայոց հող հա։ լայն աշխարում քո գրկի մեջ ապրեմ թող դու ժայռակուր մի ամրոց ես հնավանդ աշտարակներդ արագացու երկիր Ընդհանրապես տեղեկատվական հակամարտությունն ասելով պետք է հասկանալ առաջի հերթին սեփական տեղեկատվական ռեսուրսների անվտանգության ապահովումը եւ երկրորդը ներազդեցության հնարավորությունը հակառակորդի կամ միջազգային հանրության վրա։ Եվ պետք է ասել, որ այս տեսակետից թե տեխնիկական, թե ինտելեկտուալ մակարդակը հայկական կողմի շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, քան Ադրբեջանի։ Բնական է, որ չկարողանալով խնդիրները լուծել ռազմի դաշտում Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ամեն կերպ տեղափոխել հարցի քննարկումը, հակամարտությունը տանել այլ հարթակներ, նման ճանապարհով հույս ունենալով փոքր հաղթանակներ կունենան, որոնք այնուհետև Ալիևը կարող է ներկայացնել հասարակությանը իբրև ձեռքբերում, իբրև վերջնական հաղթանակին հասնելու հասնելու ճանապարհներից մեկը։ Այս ոլորտներից հիմնականը դերևս տեղեկատվական քաղաքական դաշտն է, որտեղ Ադրբեջանը բավական ակտիվ գործում է, բավական լուրջ ռեսուրսներ ծախսում, ընդ որում ծախսում է ոչ միայն տեղեկատվական հարթակներ ստեղծելու համար, այլ նաև աշխատում է կոնկրետ մարդկանց հետ, փորձում է գտնել այն գործիչներին արտասահմանում, հիմնական Ռուսաստանում, Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, ովքեր հասարակական տրամադրություններ են ստեղծում եւ դրանց կաշառելու միջոցով հասնել նրան, որպեսզի կոնե տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի դիրքերը ավելի գերակա լինեն։ Չգիտեմ որքանով է դա հաջողվում, քանի դեռ ռեսուրս է ծախսվում, աշխատանքի արդյունքները բոլոր դեպքերում երևում են։ ես ավելի քան համոզված եմ, որ այստեղ Ադրբեջանը ավելի լավ դիրքում չէ, քան հայկական կողմը, եւ դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Նախ եւ առաջ դա իհարկե հայկական սփյուռքի գործունեությունն է, որը լինելով ավանդական տարբեր երկրներում բավական լուրջ ռեսուրսներ ունի, ազդեցության մեխանիզմներ ունի եւ կարողանում է զսպել հակահայկական քարոշչությունը տարբեր կառույցներում, կարողանում է դեմնալ։ Երկրորդ հիմնական խնդիրը, որ Ադրբեջանն ունի, դա իր երկրի ներսի արկա իրավիճակն է իրավիճակը մարդու իրավունքների հետ կապված հյորդավարական ինստիտուտների չկայացված լինելը։ Իրականում այդ է բռնապետական ռեժիմը, որը արևմուտքը չի կարող հանդուրժել, բնական է, որ չի կարող հանդուրժել։ Եթե նախկինում նավթի, գազի կամ տարանցիկ հնարավորությունները փոխհատուցում էին կամ ստիպում էին նրանց աչք փակել այդ հանգամանքի վրա, ապա ներկայում նման հնարավորություն այլևս չունի Ադրբեջանը եւ նրա նավթագազային պաշարները այդքան գրավիչ չեն արևմուտքի համար։ Գումարած դրան կա հասարակական ճնշումը արևմտյան հանրության, որոնք պահանջում են իրենց իշխանությունները չհամագործակցե բռնապետական ռեժիմների հետ այլևս։ Որպես արդյունք մենք տեսնում ենք անընդհատ բավական մեծ քանակությամբ քննադատություն ուղղված Ադրբեջանի հասցեին, բացի դրանից երրորդ կարևոր հանգամանքը Ադրբեջանի ներսում արկա հակամարտություններն են եւ Ադրբեջանի ներքինքնդիրները, որոնք արտացոլվում են հենց Ադրբեջանի հասարակության ներսում։ Խոսքը վերաբերվում է եւ այնտեղի բնիկ ժողովրդներին, ազգային փոքրամասնությունների կարգավիճակում հայտնված թալիշներ, ավարներ, լեզգիններ, ովքեր անդադար տեղեկատվական հոսքեր են ստեղծում եւ բացի դրանից բավական լավ ընկալում են։ Օրինակ մենք գիտենք, որ Շուշիից դեպի Ադրբեջան թալիշերինով ռադիո հաղորդումներ են հեռարձակվում եւ փաստացի հայկական կողմը նման ճանապարհով կարողանում է ազդել տեղեկատվությունը հասցնել անհրաժեշտ թիրախին, որը այս դեպքում Ադրբեջանում բնակվող թալեշներն են։ ծավալը Ադրբեջանի քարոշչական գործունեության ավելի մեծ է, ավելի լուրջ ռեսուրսներ են ծախսվում, բայց որակական տեսակետից դա զիջում է եւ վերջին հաշվվել ծավալը հաճախ դառնում է հենց այն հանգամանքը, որը խանգարում է նույն Ադրբեջանին, որտեղ մի կողմից հոգնեցնում են, երկրորդ կողմից ավելի լուրջ ուշադրություն են գրավում եւ այս բարակային բացահայտում է իրենց ներսի խնդիրները։ Դրա համար եթե գնահատելու ենք ինֆորմացիոն հակամարտությունը, ապա միանշանակ կարող եմ ասել, որ հայկական կողմը ավելի շահեկան իրավիճակում է գտնվում եւ համենայն դեպս ավելի հասկանալի եւ ընկալելի է միջազգային հանրության համար որ իդեպ եթե հակամարտության կոնտեքստում խոսենք տարածաշրջանում խաղաղություն պահպանող հիմնական գործոնն է իհակակշիռ Ադրբեջանի որը տարածաշրջանային ավտանգության համակարգի հիմնական սպառնալիքն է որում չի թաքցնում դա Օտարությունն իմ կամքից անկա Հայր ոքով ապրում եմ անվա Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կանեմ կփարվեմ ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ կփարվեմ վախենում եմ կարոտս շարնեմ քեզ սրել ճանաչում եմ կանչիր թույլ տուր տուն դառնա խաչքարերը դարձունքներով կլավանա աղաչում եմ կանչիր թույլ տուր տուն դառնա Չնայած գրքի վերնագիրը հուշում է, թե գործողությունները կատարվում են այդ չարաբաստիկ իսլամական պետության տարածքում, սակայն ամենևին էլ այդպես չէ, գրքի մեջ կա նաև մեր տարածաշրջանի ներգրավվածությունը եւ այդ առումով գոնե ինձ թվում է պետք է որ հետաքրքրի հայ ընթերցողին։ Բացի այդ հաշվի առնենք նաև որ իսլամական պետությունը այնպիսի միջարիք է, որը սպառնում է ողջ քաղաքակրթությանը, հատկապես քրիստոնեական քաղաքակրթությանը, այդ առումով եւս պետք է հետաքրքրի, գործողությունները ի վերջո մեր տարածաշրջանից ոչ այդքան աներևակայելի հեռավորության վրա են կատարվում։ Իրականում Սիրիան կամ Իրաքը այդքան էլ հեռու չեն մեր տարածաշրջանից։ Այնպես որ ես թվում է ինչ որ հետաքրքրություն ընթերցողը կգտնի ներքի մեջ։ Գիտեք, գիրքը երբ սկսում ես գրել, առաջի տողերից հետո այն ապրում է իր կյանքով։ Անկամ առաջի գլուխը գրելիս ես ամենայն անկեղծությամբ կարող եմ խոստովանել, որ գաղափար չունեի, թե ինչպես է ավարտվելու, ասենք ինչ է լինելու գրված վերջին գլխում, որովհետև գրքի պերսոնաժները, հատկապես գեղարվեստական պերսոնաժները, իրենք թելադրում են, ունեն իրենց տրամաբանությունը, թելադրում են որոշակի գործողություններ, այնպես որ ինչ որ չափով նաև որոշ լուծումներ ակամա են, որովհետև իրերի ընթացքն է այդպես ենթադրում։ են Իսկ եթե վերցնենք այն տեսանկյունը, որ գիրքը ինչ որ չափով նաև փաստագրություն է, բնականաբար խնդիրը երևի թե ընթերցողին պատկերացում տալն է այդ իրադարձությունների մասին, որ տեղի են ունենում մեզանից ոչ այդքան հեռու, որոնք անուղակիորեն կարող են առնչվել նաև մեզ, չէ՞ որ իսլամական պետությունը իր արժեվ խնդիր է դնում եւ այդ մասին բարձրաձայնում է կրոնապետություն, իսլամական խալիֆայություն հաստատել, նախ վատագույն դեպքում նախքին իսլամական խալիֆայության այդ իսլամի տարածման շրջանի սահմաններում, իսկ այդ ժամանակ գիտեք, որ արաբական արշավանքների արդյունքում նաև Հայաստանն է եղել ընդգրկված, իսկ իրենց համար լավագույն դեպքում ողջ աշխարհի մասշտաբով նպատակներից մեկը այն է, որ մեր ընթերցողը պատկերացում կազմի այդ ամենի մասին, իսկ արտասահմանյան ընթերցողը, օտարերկրացի ընթերցողը նաև պատկերացում կազմի Արցախյան հակամարտության էության մասին, որովհետև գրքի բավականին ստվար մասը, ինչպես արդեն ասացի, նվիրված է մեր հակամարտությանը, որովհետև դրսի ընթերցողը պատկերացնի, թե մեր հակամարտության որ կողմն է բարի ուժը ներկայացնում, իսկ որ կողմն է ներկայացնում չար ուժը։ Գիրքը կարելի է մեծ ներդրում համարել Ղարաբաղա-ադրբեջանական պայքարի քարոշչական դաշտում։ Հեղինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես Ադրբեջանի կողմից բարբերաբար ձեռնարկվող դիվերսիոն հարձակումներին իրենց մասնակցությունն են ունենում Թուրքիայում հատուկ պատրաստություն անցած եւ իսլամական պետության կազմում ահաբեկչական գործողություններին մասնակցած հատուկ ջոկատայիններ եւ հավաստի փաստերով ու իրական հերոսներով ցույց տալիս հակառակորդի պարտությունները։ Վեպում գործող հերոսները միջազգային հանրության կողմից ճանաչում ունեցող անուններից բացի նաև մեր հայրենակիցներն են։ Մարդիկ, ովքեր այս օրերին իրենց սխրանքով բոլորիս կողմից ճանաչված անուններ են դարձել. Նորայր Քամալյան, Միքայել Արզումանյան եւ ուրիշներ։ Հայտնի է, որ ըստ Freedom House միջազգային կազմակերպության Ադրբեջանը դասվում է ոչ ազատ երկրների շարքին։ Սուրեն Սարոմյանը իր վեբում ցույց է տալիս, թե ինչ բռնություններ են տիրում այդ երկրում եւ իշխանությունից տարբերվող կամ ազատ կարծիք արտահայտող նախարարները, քաղաքագետները, բարձրաստիճան զինվորականները հեշտությամբ զրկվում են ազատությունից եւ հայտնվում Գովուստանի բանդում որտեղ նրանք, այսպես ասած, դաստիարակվում ու դառնում են հեզաբարող։ Այս համատեքստում հեղինակը վկայակոչում է լրագրող Էյնուլա Ֆաթուլաևին, որը համարձակություն էր ունեցել հայերին ոչ թե վատաբանել, այլև գրել չեզոք հոդված։ Վեպում հեղինակը ընդգծում է հակառակորդի ворթեգրած ռազմական քաղաքականությունը, վարել հիբրիդային պատերազմ, որտեղ ի տարբերություն դասական պատերազմների հաջողության գրավականը տարածքներ գրավելը չէ, այլ հակառակորդի հասար հասարակության մեջ բարոյահոգեբանական խոճապ, հուսահատություն առաջացնելը, ուժերը մաս-մաս ջլատելը։ Շատ հետաքրքիր է վեպի Զորականը խորագրով գլուխը, որտեղ հեղինակը կերտում է Արցախյան պատերազմի անվանի հրամանատարներից մեկի գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանի կերպարը, որն իր մեջ ամբողջացնում է հայ Զորականի իր հող ու ջրին զինվորի նվիրված հայ հրամանատարին բնորոշ գծերը։ Հեղինակը գրքում չի բացառում իսլամական պետության եւ Ադրբեջանի հնարավոր կապը։ Եվ որքան էլ իսլամական պետության կողմից մեր տարածաշրջանի սպառնացող վտանգը հեռու է թվում, այնուամենայնիվ հեղինակը ցույց է տալիս, որ այդ խմբավորման առաջ խաղացումը վտանգավոր է նաեւ մեր տարածաշրջանի ու մեր երկրի համար, չբացառելով նաեւ ադրբեջանական կողմից գրոհայինների մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանագոտում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Իսլամական պետության թեման լինելով արդիական ու պահանջված միջազգային հանրության համար, այս գրքում հանդիսանում է մի յուրահատուկ բանալի։ Շատերին անհայտ կամ գուցե ադրբեջանական քարոշչամեքենայի արդյունքում ոչ ճիշտ տեղեկացված հանրության համար Բացահայտելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ սահմանագոտում զարգացող իրադարձությունների իրական պատկերը։ Գիրքը իսկապես արժանի է թարգմանել օտար լեզուներով եւ կա այդ անհրաժեշտությունը ու տարածել նաեւ արտասահմանում, որովհետեւ այն սկողված լինելով մերձավոր արևելքում զարգացող իրադարձություններով, իրական պատկերացում է տալիս շփման գծում ծավալվող զարգացումների մասին, ինչը Ադրբեջանը բարբերաբար խեղաթյուրում եւ հոգուտ իր դիվանագիտության, իր քաղաքական շահերի ներկայացնում է միջազգային հանրությանը։ Խնդիրը դիտարկել է Սարոմյանը գեղարվեստական ոճով, բայց խոսում է իրական փաստերի մասին, ընդ որում հաճախ ընթերցելուց այնպիսի տպավորություն է, թե հեղինակը ներկա եղել այդ քննարկումներին եւ անձամբ այսպես արսանագրություն է կազմել։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր է, երբ հասարակության մեջ ծնվում են նման գրքեր, որոնք քաղաքական տեսակետից ակտուալ հարցերին տալիս են գեղարվեստական մեկնաբանություններ ինքը փորձում են այն իրականությունը, որ շրջապատում է մեզ կամ որի մեջ մենք ապրում ենք, փորձում են դրան ինչ որ այլ արժեք տալ եւ այդ տեսակետից մատուցել հասարակությանը։ Անկեղծ ասած, ինչ որ չափով նաեւ անսպասելի է նման գերքի ծնունդը մեր իրականության մեջ, որովհետեւ մեծ հաշվով խոսքը գնում է մերձարևելքի զարգացումների մասին, նա Աբուբաքրի գործունեության, այսպես կոչված իսլամական պետության ներքին արտաքին կապերի մասին է եւ դժվար է սպասել, որ Արցախում անել ծառայող սպա կարող է կամ ուրشادիր հետևել, անցալել այդ նյութը եւ հետո այդպես պրոֆեսիոնալ կերպով մատուցել։ Ես վստահ եմ, որ գիրքը այլ լեզուների թարգմանելու դեպքում նա լսարան կունենա նաև համաշխարհային մակարդակում եւ այդ լսարանը ծանոթանալով գրքին վստահ եմ շատ հետաքրքիր եւ լավ պատկերացումներ կկազմի նաեւ Արցախի հանրապետության մասին, նրա նշանակության մասին, թեպետ այդ գլոբալ զարգացումների գլոբալ գործընթացների մեջ եւ ինքը կարող է լինել լավ դեսպան մեր երկիրը ներկայացնող, լավ դեսպան, կարծում եմ դա իսկապես ստացված աշխատանք է, որը ճանապարհ ունի դեռանցնելու եւ պետք է խոսքը հասցնի ավելի մեծ լսարանի, քան միայն հայկական լսարանն է։ այս պահին ռուսերեն թարգմանությունը ընթանում է արդեն մոտ է ավարտին։ Իհարկե նպատակահարմար է գիրքը նաև թարգմանել անգլերեն, քանի որ անգլախոս լսարանը բավականին մեծ է, սակայն անգլերեն թարգմանությունը մի քիչ բարդ է եւ լեզվին տիրապետող գեղարվեստական թարգմանություն կատարելու ունակ մասնագետի առումով եւ այդ թարգմանության բավականին այսպես ասեմ թանկարժեք աշխատանք լինելու առումով, սակայն հուսով եմ տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ էլ ինչ-որ բան կարվի։ Խենթ սուրող քամին թող իր գիրքն առնի Միրդան հույս օրեր իր հետ տանի խենց սուրող կամին թող անձրև բերի լավանա փոշի ազատի գոշից մաքրիկ ես իմ անուշ հայրենիք իմ անուշ հայրենիք Ես խնդրեցի Աստծուն, որ վերցնի իմ հպարտությունը, բայց նա ասաց՝ ոչ, հպարտությունը չեն վերցնում, դրանից հրաժարվում են։ Ես խնդրեցի Աստծուն, որ տա ինձ համբերություն, նա մերժեց։ Համբերությունը ձեռք են վերում փորձությունների ժամանակ, այն չի տրվում, այն վաստակում են։ Ես խնդրեցի Աստծուն, որ ինձ ապարգևի երջանկություն, բայց մերժվեցի։ Աստված ասաց՝ տալիս եմ քեզ օրհնություն, կլինես երջանիկ թե ոչ, կախված է քեզանից։ Ես խնդրեցի Աստծուն վերցնել իմ ցավերը, նա ինձ մերժեց։ Տանջանքները մարդուն ուղեկցում են դեպի ինձ։ Ես խնդրեցի Աստծուն, որ իմ հոգին մեծացնի, աճեցնի, դարձյալ մերժվեցի։ Աստված ասաց, հոգին ինքը պիտի մեծանա եւ աճի։ Ես խնդրեցի Աստծուն, որ ինձ սովորեցնի սիրել այնպես, ինչպես ինքն ինձ սիրեց։ Աստված ասաց, վերջապես հասկացար, թե ինչ է պետք խնդրել։ Ես խնդրեցի Աստված ինձ համապատասխան փորձություն ուղարկեց, որ կոփվեմ։ Ես խնդրեցի իմաստություն եւ Աստված ուղարկեց խնդիրներ ու բարդություններ, որոնց վրա պետք էր գլուխ կոտրել։ Ես խնդրեցի քաջություն, նա ինձ վտանգավոր իրավիճակներում կանգնեցրեց։ Խնդրեցի սեր, Աստված ինձ մոտ ուղարկեց կարիքավորներին, խեղճերին, որբերին, անտուն լքվածներին, նրանց, ովքեր իմ օգնության կարիքն ունեին։ Ես խնդրեցի բարություն ու կարեկցանք եւ Աստված ինձ տվեց հնարավորություն։ Չստացա նրանից, ինչ ես էի ուզում, բայց ստացա այն ամենը, ինչ պետք էր ինձ։ Աստված լսեց իմ աղոթքը։ Ինչքան ծաղիկ, որ չտեսա ես իմ կյանքում Քո աչքերում պարտես դառնան թող բուրավետ Ինչքան արև, որ չտեսա ես երկնքում Թող քո հոգում վարեն, բայց արմի արահետ Իմ սերը քեզ Իմ սերը քեզ թե վեր թող տա Իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտք դառնա Քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն անչի ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի Իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ թե վեր թող տա Իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնա Քո շուրթերից, քո շուրթերից թող այն ընչի Ու իմ անունը, իմ անունը թող կանչի ուրախ են օրերից Քո հուշերում մենք միասին ենք ճախնելու Ունտատված սիրո խոսքերը սիրելիս Քո հուշերում ես միայն քեզ եմ ասելու Իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ, թե վեր թող տա Իմ սերը քեզ, իմ սերը թող աղոտ դառնա քո շուրթերից քո շուրթերից թող այն չի ու իմ անունը իմ անունը թող կանչի իմ սերը քեզ իմ սերը քեզ շուրթերից, քո շուրթերից թող այն ընչի ու իմանունը, իմանունը թող կանչի ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Միտում կա, որ մարդիկ հերրու են սովորական որոշումներ կայացնելուց, այդ թվում եւ նվերների հարցում։ Հարգի են ձեռքով պատրաստած նվերները, որոնք ավելի ջերմ են գուցե, քանի որ սեփական ձեռքերով պատրաստած նվերը այնուամենայնիվ տարբերվում է։ Ավելի գնահատված են։ Կցանկանայի իմանալ ինչպես ծագեց նվերներ ստեղծելու, խումբ ստեղծելու համացանցում, ընդ որում համացանցը այս պարագայում օգտակար տակար էր։ Գաղափարը ընդհանրապես ինչպես ստեղծվեց։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք շատ ենք ուզում ինչ-որ մի բան միասին անենք ընկերուներով։ Մտածեցինք ինչ անենք։ Մի օր Աննայի տանը նստած միտք ցակեց, որ կարանք ինչ-որ բան պատրաստենք, քանի որ ունենք երկուս էլ այդ դիրքը։ Որոշեցինք, որ կարող ենք ինչ-որ աքսեսուարներ ազգայիններ հետ միասին համատեղելով ինչ-որ բաներ ստեղծել եւ ուրախացնել մեր բնակիչներին։ Ավելացնեմ, որ դա եղել է 2015 թվականին հունիսին, երբ երբ մենք քնության շրջանում էինք, հենց մեր տանը գիշերը մենք նստած քնության այդ թեստերի սովորման ընթացքում այդ միտքը ցակեց։ Եվ միջև օրս չենք զղջում մեր որոշման Գրեթե 1 տարի է արդեն։ հա։ Այո։ Եվ ինչպիսի արձագանքներ եղան, ինչ են ավելի շատ սիրում, ինչ են պահանջում, Դեռ այդքան մեծ ծավալներով չենք աշխատում, որտեղ այդքան շատ մարդիկ չգիտեն մեր գոյության մասին, այդ AK Gifts Արցախի մասին, բայց մենք փորձում ենք համ ինչ որ ձև գովազ դանել, ինչ որ նվերներ պատրաստել, նոր մի մտահոգացում ունեինք, որ դեթ խմբի համար թևնոցներ պատրաստենք անվանական եւ պատրաստեցինք ուղարկեցինք, շատ ուրախացան Նաև պատրաստեցինք հատուկ իրենց համար մի սիմվոլով, այսպես ասած, լագա ստեգայցիպ, որը համատեղում էր իրենց այդ 4 տառը ջետք, որովհետև չէր դրավորում ֆրեոնոցի վրա պետք է գործենք շատ երկար պիտի ստացվեր, մտածեցինք, որ դավա լոգոտիպ մտածենք, իրանք չունեն։ Մենք իրաց նվիրեցինք այդ միտքը։ Փաստորեն եւ գաղափարներ նոր եւ հաճելի էր։ Շատ։ Հետաքրքիր է ինչից սկսեցիք։ Ինչ եք այլ առաջին հիշում եք։ Առաջինը կարծեմ սարքել ենք բաժակները։ Հա, բաժակներից սկսել ենք հետո արդեն սկսել ենք բերել թևնոցներ, Զոռոսների ազգային։ Գիտեք, հենց ազգայինի առումով կա պահանջարկ, որ ազգային ինչ որ դետալ լինի նվերի մեջ։ Իմ կարծիքով այս ժամանակներում, քանի որ մարդիկ ձգտում են դեպի Եվրոպա եւ մոռացել են ազգային բնույթի այդ կտորեղենը, թե արլամենտը չկա։ Եվ այդ գաղափարը, որ պետք է կամած կամած ներդնել, հա, երևի պահանջարկ։ Մոռացու են մեր գույները, նախշերը, ամեն ինչը մեր ավանդական։ Կարծես թե վերջերս, բայց միտում կա, որ սկսել են սիրել հենց սփռոցներ, պայուսակներ, պայուսակները իդեպ։ Հիմա արդեն հագուստի մեջ են ընդգրկում մեր հայկական նախշերը։ Չեն կարող ասել, որ տարազով կարող ենք շրջել, ասենք, բայց ինչ որ դետալ փոքր նախշը, որ գրում էին մեր ապուպապերը, գոնե ինչ որ բան, գոտի կամ նման մի բան, որ կա այլ ազգային թեկուս արծաթե կոպեկները հիմա վճռակի տեսքով այո, հա, այո, հակնում են։ Համենայն դեպս երիտասարդների մեջ այդ ցանկությունը վերակենդանանում է, կարելի է այսպես ասել, հետաքրքրություն պետք է առաջացնել ուղակի։ Այո։ Այո։ Հետաքրքիր է հենց երիտասարդներն են գնորդների ցանկում։ Մեր խանութը on-line է։ Իսկ համացանցում հիմնականում երիտասարդներ են լինում, ասենք եթե ինչ որ մեկը ցույց տա իր պապիկին, տատիկին այդ դեպքում գնացը, այո։ հա։ Օրինակ կինը իր ամուսնու համար ինչ որ բաժակ է պատվիրում, շատ է եղել մեզ մոտ։ Հետաքրքիր է որ անդադ նոր գաղափարներ ունեք։ Որտեղից եք վերցնում այդքան նոր գաղափարներ։ Փորձում ենք Արցախում անել ինչ որ մի բան, որ կատարում եմ մնացած տեղերում, օրինակ թեմնոցների հետ կապված, որ կարմիր թելը բոլորը սիրում են կապել, բայց դեռ Հայաստան է եկել այդ գաղափարը։ Ուզում ենք մենք էլ այստեղ անենք, որ մեր երիտասարդներն էլ կարողանան օգտվել այդ ծառայությունից։ Բայց իդեպ կարմիր թելը դա պարզապես կարմիր թել չէ, որ կապում են։ Այո։ Ունի իմաստ։ Այդ թելը պետք է կապի շատ հարազատը, որը երբեք չի կարող կապել վատ մտքով, այսինքն իմ կարծիքով դա պետք է լինի մայրը, որ այդ խելը կապի այն պահպանի այդ մարդուն, բայց ես հիշում եմ փոքր երեխաներին նաև այո կապում էին այդ նորածիներին եւ երկար տարիներ հա, պահում էին այն։ Պահում էին այն։ Դա գուցե սնահավատության հա, ինչ-որ տարումի։ Ես էլ եմ մտածում, որ դա ավեշած սնահավատությունն է, որտեղ մենք միայն գրելով մեր խաչի եւ հավատալով Աստծուն ամեն ինչից էլ կարանք հեռու մնանք մեր կամքի շնորհիվ նաեւ։ Ուղղակի հիմա արդեն աքսեսուար է դարձել եւ մենք ուզում ենք նվիրենք ձեզ ձեր տարով այդ թելից։ Ինչպեսի անակին գալ։ Առողջ գրեք։ Աղջիկներ, իդեպ Արցախի երիտասարդները հիմնականում բողոքում են, որ զբաղվելու շատ քիչ բան կա, հետաքրքրություններ չկան, այցելելու վայրեր չկան, միապաղաղ է կյանքը մի խոսքով։ Դուք զգում եմ, չեք կիսում այդ կարծիքը։ Չէ, ոչ մի դեպքում։ Իմ կարծիքով ամեն մարդ ստեղծում է իր հետաքրքրությունը, իսկ Ղարաբաղում, ասենք, մշակույթի պալատում, եթե չեմ սխալվում, ամեն շաբաթ, թեկուզ ամիսը մեկ անգամ ֆիլմ է մեի ցուցադրում է լինում։ Իմ կարծիքով բարապ մնալու իմաստ չկա, կարող են այցելել իհարկե։ Ամեն ինչ մեզանից է կախված, թե մենք մի քանի հոգով որոշենք ինչ որ բանով զբաղվել, ինչ որ արշավ գնալ, ինչ որտեղ այցելել։ Ղարաբաղը մեծ է ու այնքան տեղեր կա այցելել, որ կարող ես ամբողջ կյանքը այցելես, բայց մենք ձգտում ենք գնանք Ֆրանսիա, Անգլիա, անպայման, բայց վարկեր կա, որ մենք ստեղ ապրելով չենք այցելել։ Իմ կարծիքով դա Իդեպ ես կիսում եմ այդ կարծիքը, հենց հյուր ենք ունենում, տանում ենք Գանձասար, Դալիվանք, ինչ որ միտեղ, որ մեր տարիներ շարունակ չենք եղել այդտեղ։ Մենք այստեղ ապրելով շատ քիչ գիտենք մեր վայրերի մասին։ Արցախը փոքր է, բայց այցելելու վայրերը շատ-շատ են։ Հայերը ուր գնացել են, վանքեր են կառուցել, դրա համար ուր են որ գնանք, միտեղ կլինի։ Այցելենք, նայենք, ինչի՞ չէ, շաբաթօրյակներ կազմակերպենք այդ վանքերի տարածքը մաքրենք, ծառատուն լինի։ ցանկություն լինի։ Գարունը հիմա երևի ծառատուն կլինի շուտով, պետք է մասնակցել, կազմակերպել նաև։ Համախոհներ կգտնվեն։ Իսկ եթե դու ասես բան չկա անելու Ղարաբաղում, հա, բան չկա։ Ոչ մեկ չի վերելու տունը քեզ ասի, էսի քոննա։ Զբաղվի։ Դու պետք է ստեղծես քո ապագան։ Հենց այդ նույն համացանցը կարող է օգտակար լինել անծանոթ մարդկանց համախմբելու հարցում նաև։ Եթե ասենք մեր երիտասարդությունը սիրում է Եվրոպան, Ամերիկա, Ֆրանսիա, կարող է համացանցով նաև շփվել տարբեր մարդկանց հետ ծանոթություն ձեռք բերել, հրավիրել Արցախ, հրավիրել Արցախը։ Ինչու՞ չէ։ Իհարկե։ Ինչու՞ չէ, եւ հենց Արցախում, ասենք, կարող ենք, չէ, թեկուզ համախոհներ գտնել հենց համացանցի միջոցով, միասին ինչ որ ձեր ասած այդ շաբաթօրյակը կազմակերպել, ինչ որ արշավ, Դա այդքան մեծ ֆինանսական խնդիրներ չի առաջացնի, որտեղ հիմա շատերն էլ դա են առաջ բերում։ Ընդհանրապես պետք է ցանկություն լինի ու միասին հավաքվել եւ գնալ այդ ինչ որ մի օգուտ տա։ Բնության մեջ ենք ապրում, բայց մենք բնության օգուտ չենք տալիս։ Հա։ Եվ բնությունը վրեժ խնդիր է։ Հա, դա բողոքում ենք։ Մենք լեռնային գոտում ենք, իհարկե շատ աղետներ կան, որ մեզ չեն հասնում, ինչպես Եվրոպայում ջրհեղեղների եւ այլնի տեսքով, բայց այնուամենայնիվ բնության ռեսուրսները անսպառ չեն, բնությանը պետք է օգնել ինչ որտեղ Եվ ոչ միայն, ասենք շատ եմ հանդիպում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որ հավաքվում են, օգնում են ինչ որ կերպ, ով ինչով կարող է։ Դա նույնպես եւ մարդկանց է համախմբում եւ բարությունն է համատեղում։ Ինչքան բարությունը շատ լինի, երևի ավելի ջերմ կլինենք, ավելի միասնական կլինենք։ Իզուր չեն ասում պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ քիչ էր, բայց մարդիկ իրար համար ոչինչ չէին խնայում։ Ճիշտ է։ Մի կտոր հացը կիսում էին։ Մեզ երևի դա ինչ որտեղ պակասում է հիմա։ Քրիստինա, ես գիտեմ, որ դու բացի նվերներ պատրաստելուց եւ ձեռքի հմտությունից, այդ շնորհքից նաեւ երգում ու գիտար ես նվագում։ Երբվանից եւ ինչու հենց գիտար։ Երկու տարի առաջ եմ առաջ անգամ սկսել հաճախել այդ խմբակը Նարեկացի արվեստի միություն Շուշիում։ Իմ գրեթե բոլոր ընկերները այնտեղ հաճախում էին այդ խմբակը, շատ էի սիրում այդ գործիքը, բայց չէի պատկերացնում ես ոնց երգեմ, մտածում էի զայն չունեմ։ Ամեն անգամ հաճախում էի իրանց համերգներին։ Միշտ հիացած իմ էմոցիաներն է արտահայտում իրանց, որ շատ լավ էր։ Մեր հիմիկվա տնօրենը Ջուլիետա Գրիգորիևնան, նաև մեր ուսուցչուհին հերենական երգի դասարանի, ասաց դու էլ արի փորձի, դու միշտ հիացած մեզ գովում ես, բայց երբեք չես փորձում ինքդ։ Ասացի լավ, չնայած շատ եմ սիրում երգել, բայց ձայն չունեմ։ Մի անգամ կփորձեմ ու սկսեցի հաջախել, սկզբից շատ դժվար էր։ Ոչ մի ձեր չէր ստացվում այդ նվագելը, երգելը միասին համատեղել։ Պարզվում էր, որ շատ դժվար է միասին դա անել, որտեղ չես կարող կենտրոնանաս ոչ ձայնի վրա, ոչ նվագելու, բայց հիմա արդեն երկրորդ համերգին եմ ես մասնակցել, որտեղ երգելել եմ, բայց նվագելուց։ Շատ դեպի ես եղել եմ այդ հա։ համերգին։ Իսկ ամենակարևոր այդ համերգին ջեր մտնոլորտն է։ Հա, մենք շատ ենք փորձում, մեր ուսուցչուց դա նաև գալիս, որտեղ ինքն էլ ամեն սովորեցնում ջերմ լինել, անկաշկանդ էր ամեն։ Հա։ Թվում էր թե հանդիսատես կարող է բարձրանալ բեմ, ձեզ հետ եկել, Եվ իդեպ երկում էինք։ Փորձում ենք այդ զրույցը ստեղծելու հանդիսատեսի եւ մեր միջև, կարծում եմ ստացած է։ Ես որպես այդ համերգի հանդիսատես կարող եմ հավաստել, որ ստացվել է։ Գիթառը ինչով է առանձնանում քեզ համար։ Գիտարի լարերը լսելիս մի տեսակ սրտի տակ գտնում այդ երգը։ Շատ հաճելի մտնոլորտ է ու նաև այդ գործիքը այն գործիքներից է, որ կարող ես քեզ այդ ամենտեղ տանել։ Օրինակ դաշնամուրներ է շատ լավ գործիք։ Բայց տեղափոխել։ Հա, տեղափոխել անհնար է, իսկ գիտարը կարող ես երկու հոգով էլ նստած մի երգ նվագել, միասին երգել, արդեն ջեր մտնոլորտ է ստեղծում, բնության գրկում ու նաև Արցախում եզակի խմբերից է, որ ազատ գրաֆիկով դու պարտավոր չէ մասնակցես ինչ-որ համերգի, դու քեզ համար կարող ես սովորել։ Իդեպ այդ կարծրատիպն էլ է որոշակի հեռացել, որ գիտարը տղաներն են նվագում հա։ հիմնականում։ հա։ Խմբի մեծամասնություն ձեր աղջիկները։ Մենք ավելի շատ ենք, քան մասնակցել ենք այս համերգին։ Փոքր երեխաներ էլ կան, փոքրերի մեջ ավելի շատ տղաներն են իդեպ։ Մեր ուսուցչուհին էլ ակին։ Ես էլ կարծում եմ, որ տարբերություն չկա։ Գործիքը Սերժի ճանաչում։ Եվ բավական գեղեցիկ էր դիտվում կնոջ ձերքին աղջկա ձերքին դիթարը։ Շնորհակալություն աղջիկներ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում բոլոր բնակավարներում եւ շատ գաղափարներ եմ մաղթում ձեզ, նոր գաղափարներ։ Կարծում եմ Արցախի բնակչությունը ունի այդ կարիքը նոր գաղափարների, հետաքրքիր նվերների։ Կարծում եմ հետագայում նոր գաղափարների շնորհիվ ձեր աշխատանքը ավելի կվարգավաճի եւ ավելի հագեցած կլինի ու նաեւ ինչու՞ չէ ձեզ հաճույք կպարգևի։ Ձեզ ենք շնորհակալ հավերի համար։ Մենք կփորձենք զարմացնել մեր Արցախի բնակիչներին։ Ես ուրիշ ծեղից եմ չես հասկանում Ամպրոպից վաղուց ես չեմ վախենում Ինչ կա ավելի լավ, բատ եղանակ Մեկ մի լացի Երկնքի հետ ու մի բողոքի Կես չեն հասկանա Երբեք մի փնտրիր Ինձ այնտեղ որտեղ ես չկան Թե սրտում քո արև է Իմացիր որ այցիր Ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ամուսինս պատմաբան։ Ինչ տեղափոխվեցին Խարվաճար, որտեղ ուղղակի ուզում էինք ապրել ազատագրված հայրենիքում։ Մենք երբ որ արդեն իրար հետ ընկերություն էինք անում, շփվում էինք, մենք երկուսը իմացանք, որ իրարից անկախ ուզում ենք ապրել ազատագրված հայրենիքում ու դեռ չէր որոշվել, որ հաստատ Խարվաճարում Դավիթը շատ էր ուզում Կովսական, այդ Արաքսի ափեր, ավելի տաք տեղեր, բայց հետո իմացանք, որ այնտեղ շատ-շատ օծեր կան, ու ես օծերից շատ եմ մխելում։ Ուղղակի զգացինք, որ մենք այնտեղ չենք կարող ապրել, մոտ լուրջ ֆոբիա է, մի խոսքով, իսկ Քարվաճառում տես շատ չերոցերը ու շատ դանդաղ են, հանգիստ են, թունավորել չեն։ Հետո երբ որ եկանք առաջին անգամ Խարվաճա, դեռ որպես հյուր, այնքան սիրուն էր, որ երբ որ իջանք տրանսպորտից, նայեցինք այդ սարին, այդ ուղակի տեսնել ապել, ես հիմա չեմ կարող նկարագրեմ, թե ինչքան սիրուն է Խարվաճառը։ Նայեցինք, ասինք, հա, բայց ուրիշ որտեղ պիտի ապրեն, եթե ոչ այստեղ։ <laughs> Ու դրանից հետո մի տարվա մեջ մենք արդեն տեղափոխվեցինք։ Դավիթ աշխատանքի անցավ դպրոցում որպես պատմության ուսուցիչ, հետո արդեն եկա նաև ես։ Մի տարի ապրել ենք ուրիշի տանը, որտեվ հիմա նոր տներ չեն կառուցվում հարվաճառում, այսինքն վերաբնակիչների համար այդ ծրագիրը սպայն չի գործում, գործել է տները գրեթե 100%-ով պետությունն է կառուցել ու տվել վերաբնակիչներին, ու այս պահին չի կառուցվում, ու երբ որ մենք եկան, գիտենք, որ մենք ենք մեր տունը կառուցելու, այսինքն ի սկզբանե մենք չենք եկել, որ մեզ տուն են տալու կամ ինչ-որ բան, ոչ մեկ մեզ ոչ իման չի խոստացել, այսպես ասեմ։ Մենք իմաստ ենք, որ մենք պիտի մեր տունը կառուցենք, ու երբ որ եկանք, սկսեցինք արդեն տարածք ընտրել, այսինքն այդպես է դու տարածք ընտրում ես, հողը առնում ես ոնց որ ամեն տեղ ու սկսում ես քո տան շինարարությունը։ Ու սկսեցինք մեր տան շինարարությունը մի տարվա մեջ մեր տունը կառուցվեց։ Այսինքն չէ, մի տարվա մեջ համ հողը սեփականաշնորհեցինք, համ էլ տունն հիմնական ամենը կառուցեցինք, որ արդեն կարելի էր այնտեղ ապրել ու արդեն 2 տարուց ավել ամենք մեր տանն ենք ապրում։ Բնականաբար վերաբնակչի համար շատ դժվարություններ կան, խնդիրներ կան, սկսած սոցիալականից, նոր միջավայրին հարմարվելու հետ, նոր բնակիչների, հարևանների, իսկ ինչ ինչն է օգնում հաղթահարել։ Շատ ճիշտ եք ասում, շատ խնդիրներ կան ցանկացած դեպքում, երբ որ դու ինչ-որ նոր տեղ ես տեղափոխվում, այսինքն կապ չունի դու ավելի լավ տեղից թեկուս պայմանների առումով վատ տեղ ես տեղափոխվում, թե հակառակը, այլ մոտ բնականաբար կենսապայմանների առումով մենք Երևանից տեղափոխվել ենք Խարվաճառ։ Այդ արդեն ամեն ինչ ասում է։ Ինչ պայմանից, ինչ պայման ենք տեղափոխվել, բայց իմ կարծիքով ինչ-որ մի տեղ ապրելու համար ամենակարևորը կենսապայմանները չեն, այլ ամենակարևորը այն միջավայրն է, որտեղ դու ապրում ես ու այն ինքնարեալ ռեալիզացումն այն գործնա, որը դու անում ես, ու եթե դու քո գործից հաճույք ես ստանում, դու կարող ես հաղթահարել, որ քո ջուրը ձմեռը սառել է, ու դրա համար դու չես հավաքի իրերը, դու գնաս այդտեղից, որտեղ գիտես, որ քեզ այդտեղ պահող մի բան կա։ Անձամբ ինձ այդտեղ պահողը քարվաճարի երեխեքն են, դպրոցականներն են, ում հետ ես աշխատում եմ։ Ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, բայց երբ որ եկել եմ քարվաճար, առաջին տարվանից թատերական խմբակ եմ բացել երեխեքի հետ։ Մենք մի տարի ներկայացումներ ենք բեմադրել։ Հետո այդ երեխեքում հետ որ ես աշխատում աշխատում էի, դարձա 9-րդ դասարան, հիմնական դպրոցից դուրս եկան կամ արդեն սկսեցին պարապել, ինչ որ ավելի իրենց մասնագիտական գործերով զբաղվել, այդ խմբակը այդ պահին դադարեցվեց ու հետո ես սկսեցի երեխեքի հետ անգլերեն պարապել, ինքս գիտեմ անգլերեն ու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շրջանակներում երեխեքի հետ 4-5 խումբ ունեմ, անգլերեն եմ պարապում տարբեր տարիքային։ Ու մեր շփումը չի սահմանափակվում մենակ պարապմունքներով։ Մենք իրար հետ բացահայտում ենք քարվաճառը, մենք դասերից հետո գնում ենք էքսկուրսիաների, նկարում ենք քարվաճառը, բառը։ Հավաքում ֆիլմեր ենք դիտում, ու այդ երեխեքն են, որ ինձ պահում են քարվաճառում։ Այսինքն իրանց հետ աշխատանքն է ինձ այնտեղ պահում տուն ունենալը ցանկացած ընտանիքի, առավելևս նորաստեղծ ընտանիքի համար բավականին մեծ քայլ է այդտեղ բնավորվելու, այդտեղ արմատ ձգելու համար եւ ավելի քան համոզված եմ հիմա արդեն դուք ավելի մեծ ցանկություն ունեք արդեն սեփական երեխաները, որ ծնվեն Խարվաճառում, հենց այդ Խարվաճառի դպրոցը հաճախեն, այդտեղ բնավորվեն, ապրեն, սիրեն ձեզ նման Խարվաճառը։ Բնականաբար, երբ որ մենք դեռ մեր տուն չունեինք, մենք չէինք մտածում երեխաներով, հետո մենք ուզում էինք մի քիչ մեր տան պայմանները բարելավել, որտեղ ամեն դեպքում երեխա պահելը շատ մեծ պատասխանատու գործ է, եթե կոնկրետ հիմա մեր տան հատակը դեռ բետոն է, ես ու ամուսինս կարող ենք դրա վրա ապրել, բայց հաստատ ոչ էլ երեխա պահել, այսինքն ինչ որ մի որոշակի պայմաններ ապավելուց հետո բնականաբար մենք նաև կցանկանանք երեխա ունենալ։ Իհարկե ես շատ ուրախ կնեմ, եթե իմ երեխեքը սիրեն քարվաճառը, բայց եթե չսիրեն, դա էլ իրանց իրավունքն է։ Հիմա ասենք իմ ամուսնու ծնողները ապրում են Երևանում, իմ ծնողները ապրում են Վանաձորում, բայց մենք ոչ Երևանում ենք ապրում, ոչ Վանաձորում, ապրում ենք Քարվաճարում, այս լրիվ նորմալ կընդունեմ, եթե իմ երեխան մի օր էլ վեր կենա ու ասի, գիտես, ես ուզում եմ գնալ Շուշիում ապրել։ Դեմ դե, չեմ լինի կամ իմ մաման ոնց որ միշտ կատակում էր, ինքը շատ դեմ էր, որ մենք կային Քարվաճար, որտեղ էդ էլ շատ բնական է, իր համար դա մի անծանոթ աշխարհ էր ու ինքը չգիտեր իր երեխեք ուր են գնում, ու ինքը ինձ մի օր ասում է, Աստված տա որ դու երեխա ունենաս, մեր արևմտյան Հայաստանն ազատագրված լինի, երեխա դեր կենա գնա անի, դու հասկանաս Գիտես, ես հիմա ինչ եմ զգում։ Ասեմ, թող անին ազատ լինի, թող իմ երեխան գնանի։ Այսինքն ես իհարկե կուզեմ, որ իմ երեխան էլ սիրի քարվաճառը, սիրի Արցախը առհասարակ այնպես ինչպես ես եմ սիրում, բայց ի վերջո դա իրանց կամքնա լինելու ապրել այնտեղ, որտեղ իրանք իրենց կզգան այնքան լավ, ինչքան որ մենք մեզ քարվաճառում ենք զգում, այսինքն գտնեն իրանց այն ճիշտ տեղը, որտեղ իրանք պիտի ապրեն։ Ոնց որ մենք ենք գտել։ Արցախը ձեզ համար ինչ որ բանով երևի առանձնանում է։ Երբ որ ես ուսանող էի 3-րդ կուրսում, դեռ ժուրնալիստիկա ֆակուլտետն եմ ավարտել ԵՊՀ-ին։ Մենք սկսեցինք անցնել մի առարկա, որը կոչվում էր տեղեկատվական անվտանգություն, ու առարկան ինձ շատ դուր եկավ, դասախոսն էլ իմ ամենասիրելի դասախոսն էր։ Ես որոշեցի, որ այս թեմայով պիտի դիպլոմային աշխատանք գրեմ։ Իմ դիպլոմային աշխատանքի թեման եղավ տեղեկատվական անվտանգությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները լուսաբանելիս, որոշակի թերթերում որոշակի տարիների համար ուսումնասիրություն եմ կատարել ու կարելի ասել ես այդ ժամանակ հասկացա թե Արցախ իրականում ինչ կարևոր կարևոր է։ Դրանից առաջ Արցախ ինչ որ մի ուղակի հեքիաթային ինչ որ սրբություն էր։ Իմ կարծիքով ամեն հայի համար, ով որ թեկուզ չի ապրում Արցախում, Արցախեն հայրենասիրությունն այն ամենակարևոր ձեռքբերումն է, բայց երբ որ դու արդեն սկսում ես մանրամասն ուսումնասիրել ու հասկանաս, որ Արցախը քո պետականության ողնաշարն է, այսինքն առանց Արցախի չկա մայր Հայաստան, ու արդեն մանրամասն կարդում ու հասկանում ես, թե Արցախը ինչ գնով է այսօր մերը, ինչ արյան գնով է այսօր մերը, այսինքն ինքը անգին է։ Ու հենց դա էլ եղավ այն հիմնական մոտիվացիան, որ մենք մտածենք եթե այդքան ազատամարտիկ իր արյունը տվել է, որ այսօր մենք ազատ քարվաճառը, քաշաթաղ ազատ Արցախ ունենանք, մենք արդեն պարտավոր ենք այդտեղ ապրել։ Ուղղակի չի կարելի այդ հողը անտեր թողնել, այսինքն հողը նրանն է ու այդ հողի վրա ապրում է։ Ու այդ տարիներին, երբ որ ասեցի արդեն գրքեր կարդալ ավելի, խոսել մասնագետների հետ, հասկացա նաև Արցախի ռազմավարական այդ մեծագույն կարևորությունը։ Ամուսինս էլ պատմաբանա ինքը ինձնից ավելի լավ էր հասկանում դա հաստատ, այսինքն շատ մեծ տոկոս ունի մեր Արցախ տեղափոխվելու մեջ հենց նաև այդ գաղ գաղափարը, որ այս հողը շատ դժվար է ազատագրվել ու իրան չի կարելի թողնել։ Թամար նաև, քանի որ կանանց միամսյակն է հիմա, իհարկե չեն կարող շրջանցել այդ թեման, <laughs> եւ դուք համենայն դեպս կողքից երջանիկ կնոջ տպավորություն եք թողնում եւ կցանկանայի իմանալ ընդհանրապես ինչու եք տեսնում կնոջի երջանկությունը։ Ինձ թվում է սիրո երջանիկ եմ, ոչ միայն կողքից եմ երջանիկ երևում, իրականում երջանիկ եմ։ Իհարկե մարդը ինքը պիտի ինքը ամբողջական լինի, ես չեմ համարում, որ կա մարդու կես, մարդը ինքը ամբողջական է, բայց կինը երջանիկ է, երբ որ իրոք կա իր կողքը տղամարդ, ով իրան ոչ միայն սիրում է, այլ իրան գնահատում է ու այնպեսին ինչպեսին ինքը կա, այսինքն երբ որ քո կողքի տղամարդ համար իրենք քո ցանկությունները, քո նախասիրությունները իրոք արժեք ունեն ու ինքը դրանք հարգում է։ Իմ բախտը երևի իրոք շատ է բերել այդ հարցում, որտեվ իմ ամուսինը հենց այդ մարդկանցից է։ Այսինքն ես օրինակ թատրոն եմ սիրում ու ինքը ինձ ասում է, գիտես, ինչ երբ որ պրեմիերա է լինում, դու ուղակի ամիսը մեկ գնա Երևան, որ նայես քո սիրելի դրամատիկական թատրոնի ներկայացումները։ հա»։ Այսինքն որպես անձ ինքը իմ նախասիրությունները, իմ հետաքրքրությունները շատ հարգում է ու դա փոխադարձ է բնականաբար։ Այսինքն մենք իրար շատ սիրելով, իրար ազատության ինչ որ մի սահման հնարավորություն ենք տալիս, որ ամենքս էլ անհատենք, ու ինձ թվում է հենց միայն դիմացին տանհատականությունը գնահատելով դու կարող ես իրան իսկապես սիրել, այնպեսին ինչպեսին ինքը կա։ Ու նաև այդ փող օգնությունը, հա, երբ որ ես քարվաճառում անդհատերեխիքի հետ աշխատելով ինչ որ ծրագրեր եմ մտածում, ինչ որ ակցիաներ ենք անում, հանրակ ես վերջերս գիրք նվիրելու օրվան ընթառաջ, փետրվարի 19-ին մենք մեծ քանակությամբ գրքեր հավաքեցինք Երևանում։ Իհարկե իմ ընկերները ինձ օգնեցին ու իրանց էլ շատ մեծ շնորհակալություն, որ իրանք իմ կողքին են, թեկուզ ես քարվաճառում եմ։ Ու այդ ամբողջ գրքերը տեղափոխվեցին Խարվաճար, միջոցառում եղավ, բաժանվեցին երեխաներին։ Ես միշտ գիտեմ, որ ես ինչ էլ մտածեմ, Դավիթը իմ կողքն է։ Այսինքն ես ինչ ուզեմ անեմ, եթե ինքն ինձ կարողանա օգնի, անպայման օգնելու եմ։ Շնորհակալություն համար, հաճելի զրույցի համար, թող ձեր երջանկությունը կրկնապատկվի, բազմապատկվի եւ իհարկե ամեն տարի, ամեն օր դուք հասկանաք, որ ավելի երջանկացաք, ավելի ջերմացավ ձեր ընտանիքը, իհարկե բալիկներ ենք մաղթում։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ թող շարունակական լինի ձեր երջանկությունն ու ընտանիքի ամրությունը։ Շնորհակալություն շատ։